passo a Agliacca. Che pestazo. la chimenea y el humo negro que flota y fluye, que fluye y flota, el humo negro y qué pestazo, la chimenea y el humo negro que flota y fluye, que fluye y flota hacia las aguas del mar, hacia las aguas del mar. Hacia las aguas del mar. on, ass. someone steady money. Yeah, I've got someone steady money. Yeah, I've got someone steady money. ongietorriak bidazoa atxak saio berri ontara, e, eh, ongietorriak urte berri ontara, ea zer dakarkigun, eh, urte berri honek azkenekoak ez dugu ez honik ekarri eta, eta ea urrengo urte honek eh, zerbait hobeagoa ero dakarkigun eta beno ba, gaurko saioa ba, Kataluniako hainbat taldei eskainiko diet eh, gaur eh, urtea potente hasiko dugu urtea Katalunian hasiko dugu eta hain zuzen ere entzun dugun taldea La Txusma taldea genuen hacia las aguas del mar izeneko abestiarekin. Gaurko bitxikeria da, entzungo dugun ditugun talde guztiak eh, bere garaian eh, zintan, maketan, e, kaleratu zituzten haien lanak, baino e, gaur egun e, ba, binilora pasa dituzte. Eta gaur entzungo dugun guztia ba, duela gutxi edo azkeneko Bilboko garaian e, kaleratua izan da, garai batean, ba, biniloak izan ziren, e, kasetak izan zirenan, orain e, binilo formatuan kaleratu direnak. Esaterako, latxusma, diska hau, e, bin, biniloan kaleratu da, e, bai, pasaren urtean kaleratu zen, Con todo nuestro amor izeneko kaseta izan zen, e, haien ba, Mm, ba, nahiko buelta eman zituen e, kaseta izan zen eta orain e, vinilo formatuan kaleratu dute El Local, El Forat Records eta The Rat Monkey Records. El Forat Records adibidez ba, ari da ba, lako garai bateko, ba, hainbat maketa zuzeneko eta bar ba, kaleratzen e, Ari dira. Eta, beno, el lokal nik esango nuke bere garaian el lokalekin kaleratu zela latxusmaren eh, maketa. Gerora diska luze bat ere kaleratu zuten eta beno ba, gure artean gogoratzen dut ikusi nituela Bukoskin e, eh, garai bateko ba, Bukoski hortan eh, non kontzertu pila zeuden e, nazioarteko taldeak zetozen e, baita ere baino bertakoentzako lekua zegoen ba, leku bikain hori hainbat eta hainbat kontzertu ba, ikusi ditut e, garai hortako Bukoski hartan e, zakit, goratzen ditut la, la perreraren kontzertuak, eh, ezin izan, edo uf, pila bat, pila bat, nola esango nuke ba. Eta, beno, ba, jarrituko dugu, ba, latxusmaren beste abesti bikain bat entzuten. En la calle no se puede respirar, porque flotando en el aire hay reina, nos come la ruina Ruina, todo es una ruina somos jóvenes, jóvenes, ruina, somos jóvenes, jóvenes. ruina, samas lavene, lavene, ruina, samas kavene, kavene, ruina. Suprema La txusma berriz ere eta beno haien abesti klasiko bat ruina izenekoa Eta, beno, ba, grabazio hau mila atzerun eta larogeita bederatziko abuztuan e, grabatua izan zen, ba, sonomania, estudioetan eh, sonomania garai hartan, ba, alako talde asko grabatzen zuen eh, estudio batzen kontuan izan, garai batean estudio gutxi zeudela, are eta gutxiago ere, ba, prezio ba, jasangarriak edo ba, zituzten estudioak. Eta, beno, hauztuaren e, zazpitik amabira grabatua izan zen, pentsatzen dut, e, garaia izanik, bai grabatua baina astua izan zela, ba, egun haietan, eta e, eh, bueno, ba, latxusmaren e, eh, maketa vinilora pasata, kaset horri buelta pila eman e, nizkion, baino azken ere zergatik, baino viniloan e, hartu, hartu nuen ere, orain biak dauzkat. un cuchillo, ellos me dan un fusil, ellos me enseñan cómo asesinan, ellos me enseñan cómo me odian Máquina de matar, máquina de matar, máquina de matar, máquina de matar. Mato a gente que no conozco, me programaron para el golpe final. matar máquina de matar, máquina de matar, máquina de matar. Máquina de matar, máquina de matar, máquina de matar, máquina de matar. ba, pixkat de, eh, denboran atzera egin, eta mila badartzerun eta largoi talau garren eh, urtean e, exterminio taldeak haien maketa kaleratu zuen, eta beno, hau ere e, El Forat Rekordzek e, Kataluniako zigilu honek, Ba, e, biniloan kaleratu zuen e, 2019an edo pasaren e, urtean gutxi gora bera. Ea, e, exterminioren e, kaseta hau, maketa hau, ba, miatzen talarrogeita lauko, e, abenduaren amabostean grabatu zen e, eh, amar ordutan, maketa osoa grabatua eta nahaztua e, eh, izan zen, e, ba, amar ordu hoietan e, pentsatzen dut, a, ah, estudios hap, jartzen du Bartzenako Studios Hub. Normalean gara egontan maraton estudiotan eta grabatzen ziren gauzak e, Bartzelonan. Beno, ba, exterminio taldea gutxi iraun zuen, baino Gironatik e, zetorren eh, exterminio talde hau eta mm, haien ondoren ia parteide berdintzuekin hainbat eh, talde egon ziren, maximo volumen, adibidez eta beste batzuk ere. Beno, eh, ontan eh, joan eh, gitarran eh, Andres Basuan, Toni Baterian eta Albert eh, Ahotxan eh, genituen. Ea, entzun dezagun, eh, beste abesti bat. Maestros basura, en busca de la raza pura. A jodido, ¿dónde te has metido? Si todos sabemos que aún estás vivo. y paspas, los dos son iguales, con vuestra presencia en las calles. Adolfo! Bueno, abesti motz, hau, ez terminorena, Adolfo, ie, iz, izenekoa, eta beno, nire horretzapen asko dakarskit e, abesti honek, nire nerabe aroko oroitzapenak zeren e, abesti hau eta beste batzuk banituen e, eh, alako kaset batean. E, kaset hori egunkariko egunkarian zegoen e, ba, ala, e, alako anuntzi batengatik, iragarki batengatik e, hartu nuen. Garai batean ba, bazen hola e, kasetak, e, kaset piratak grabatzen zituen jendea eta beno ba, horretarak hunkarietan ba, e, egunkarietan iragarkiak jartzen zituzten, eta halako batean e, ikusi nuen ez dut gogoratzen zer jartzen zuen, baina halako jarko taldeak e, grabatzen ditut, bildu magiten dut, eta e, bat zegoen e, elbide bat. Elbide hortara idatzi nuen, eta ba, kaset bat e, bializidaten rekopilazion hardcore volumen bat e, izenekoa e, bizkaia, bizkaia era uste dute idatzi nuela eta bizkaiako tipo batek ez dut izena gogoratzen deus ere, ba alako kaset hori e, zidan, non eh, garaiko ba, hainbat e, hardcore e, eta punk zeuden, nik ez, esango nuke e, kaset hori miatzen zazpi garren urtean edo eskatu nuela. Eta hoien artean, ba, orain entzun dugun, ba, exterminio taldearen abesti hori zegoen. Eta, ben, bueno, orain ba garaioetako beste klasiko bat. beste, beste klasiko bat, zeren, e, beno, batzuk gogorakutuko duzue, gehienok ez, baino, e, bazen e, kaset bat e, Nicaragua rock e, izenekoa, non e, ba, Bartzelonan egindako kontzertu bat zen, eta ba, hainbat e, Euskal Herriko talde zeden, eta baita Kataluniako taldeak, eta beno, kaset hori, eta abesti, kaset hortan abesti bakarra, azaltzen dena abesti hau da, baino zuzenean jotakoa hau ba, haien eh, maketatik eh, hartutako abestia dugu elektroputos izeneko taldea dugu, non e, maketa pare bat e, kaleratu zituztela, uste dut, baino, e, ontan e, viniloan berriz e, El Forat Rekordzek e, bidar zuten e, ba, elektroputosen e, ba, maketa hau. Bina bat zirun eta zazpian e, kaleratutako maketa, eta non e, hainbat grabazio zartzen diren, bai uste dute irratiko estudio batean, edo, ea zer jartzen duren, bai, Kataluniako e, telebistako estudiotan grabatu zuten zerbait, zuzeneko batzuk, eta, beno, alako hainbat eh, gauza egin zituzten eta hamabost eh, abestiko maketa batean eh, biltzen zirena elektroputos kreemos firmemente izeneko ga, abesti hori beno haiek ez ziren punk bezala identifikatzen baizik eta ezakit ondo gauzak nahazteko eta antzerkia gustoko zuen e, jendea ziren. Hemen badute haiek eh, asmatutako haiek definitzeko gauza, baino uf, irakurri behar da zeren eh, hitzak goitik bera daude, ea, irakurtzen dudan, operoska fro punk i, punki siniestro rock rock komik. Hori da, <laughs> hori da, eh, haiek eh, haien burua e, definitzeko ba, e, erabiltzen e, zutena. Beno, ba, elektroputos taldearen beste abesti bat entzungo dugu haien abesti ba, ospetsunetariko bat. Dicen mentiras que has de tragar, dicen paridas que quieren montar. Putas, putas, putas. Te esperan en una esquina, al acecho ellos están. Cazadores a cazar, cazadores a matar. Matar, matar, matar. Prohibido comer, prohibido pasar, prohibido beber. on the silent side. sano meterles el blog en el ano. Gente que no evoluciona, siempre te traiciona. Te traiciona, te traiciona, te traiciona. Prohibido comer, prohibido pasar, prohibido beber, prohibido follar. Si les haces caso, te esconderás. Vaya asco, hoste de puta, son cabrones aventados. Si te pones chulo, te pegarán. ni tú genituen elektroputos taldea eta haien e, guardia urbana izeneko abestia talde berezia benetan e, beno ba ikusi duzunez, ba saxofoiakin ere jotzen zuten e, eh, alako pizkate estilo garaiko ko estilo nahasketa zen ez baitzen alako talde askorik e, ikusten e, ba, alako rock indartsuak saxofoiakin nahazten e, zutela, beno, bai, ertzainak zegoen eta eta beste batzuren bat, baino ez olako soinu eroak eh, edo egiten. Eta, bueno, vinilora pasaduten beste maketa bat ordoa. Ba, hemen genuen HH taldea edo harina de huesos humanos pedazo de tierra pedazo de mierda, izeneko abestiarekin eta abesti honekin eh, irekitzen zuten haien lehen maketa sin identitat izeneko maketa ospetsu hori maketa hau mila batziehun eta laurogeita bost eh, garren urtean grabatu zen eh, maraton estudioetan lehen esan bezala ba garai hoietan Barceona Eh, asko erabiltzen zen eh, estudioa eta beno ba, merkeago zelako edo baino txapuza galantak egiten zituzten eh, ere baino holako taldei aukera ematen zieten ba haien eh, maketak grabatzeko nik e, talde hau ez nuen ezagutu ba 1987 urtera arte edo eta beno ba nuen beste olako bilduma bat beste tipo batek e, e, egina eta o, maketa hontako abesti batzuk e, sartzen ziren eta nik hau entzuten nuen nuenean beti pentsatzen nuen talde hau kaka bada, oso txarra da, baina nola liteke, baino era berean pila bat e, gustatzen e, zitzaidan pila bat maite nuen talde hau HHH izenekoa, eta, bueno, eh, gerora, e, jakin nuen, e, ba, talde honek eh, ez, ez zutela ez da instrumenturik eh, ere e, estudioan grabatzeko ba, utzitako instrumentuekin da ba, grabatu izan behar zuten, zeren adibidez e, bateriak ez zuen e, oiturarik e, bateria bat, e, bateria benetazko bateria bat jotzeko zeren eta garaia hoietan ba, kartoizko kutxekin eta jotzen omen zuen e, bateria eta gitar joleak garai hortan ez zuten basularirik geroago sartuko zuten basulari bat, baino gitarra joleak bi sokarekin jotzen zuen. Uste dut hhh eh, eh, azken garaietan eh, gitarrak eh, soka edo erabiltzen zituela. Beno, hori taldearen inguruko kondairak dira, ez dakigu benetazkoa, ala ez, ziurrenik bai, benetazkoa izango dela, baino kondaira asko ditu talde honek eh, haien eh, inguruan. Beno, eh, hauek ere zuzenean ikusi nituen haindoaengo gaztetzean, baina badirudi oso, oso kontzertu gutxi eman e, zituztela ba, haien e, norabide osoan. Zeren, e, beno, eta largoita bostetik, sortu zirenetik ba miatzerun eta largoi arte edo, egon ziren non e, maketa hau gerora eh, epe epe ospetsu bat e, kaleratu zuten intelektual Punks izenekoa e, eta gerora beste bi, bi diska kaleratu zituzten e, A por ellos que son muchos y, y están super cachas e, olako eta marran, kaleratu zuten ba lokillo lokilloren lokillo estroglodita zen ba A por ellos que son pocos y cobardes izeneko ba, diskari erantzuteko edo eta bueno baita ere ba, umore beltze dosi ahondiarekin. Gerora, miatzen talagoita mabi, talagoita maikan esango nuke, talagoita mairua akaso ere, ba, e, bituz dantzekin batera e, split e, elkarbanako LP bat e, kaleratu zuten. Eta hortik gaindi ba, hor ba, egin zuten eta ez daukate lan gehiagorik e, esango nuke ez ez. Beno, gero haien baitan ere, ba, hainbat lan Eh, kalertu e, zituzten izen desberdinekin adibidez overthrow talea ba pizkat e, eh, tras e, eh, e, musikara hurbiltzen ziren abestieki abestiez osatua edo rose talea ba pizkat melodio txagoak ziren e, ba abestietara ba hurbiltzen zirenean tira jarrai dezagun maketa hau entzuten HHH. HHH eta haien maketatik eh, Disparos del Poder eta Amenaza bi abestiak e, loturik eh, zeuden. Eta, beno, ba, diska honen e, vinilo bertsioa bekore e, zigilu katalanak e, kaleratu zuen. Alde batetik e, sin identidade maketa hau, beste batetik, beste aldetik e, intelektual punks izeneko EPA, e, gehi extra batzuk. E, diska honen e, hainbat e, birrakitarapen, e, e, bueno, diska honen maketen eta bar eta diskografiaren eta ni pixkat galduta nago hortan zeren e, kaleratu dira birar gitarapenak bai e, eh, zedean biniloan eh, batzuk ere e, intelektuaz punks epe hori baita ere birar gitaratu zen EP formatuan beraz ez nago ziur asko zer den hortik dagoen guztia zeren bada beste e, beste bere argitarapen bat non alako ba, kaleratu etzen demo baten beste bere argitarapen batekin, beraz e, eh, nahazia, nahazia, neko gauza nahazia, baino interesgarria, beti da interesgarria olakorik eukitzea. Ea, eta orain beste ba, gaztaruko talde bat. mierda Ba, hemen genituen mitiko batzuk ostia puta izeneko taldea non e, eh, bueno, joder ja izeneko maketa hau kaleratu zuten e, eh, mila eta larogeita bederatzi garren eh, urtean, eh, beno, maketa hau agian talde honen ba, ezagunena edo izango da, bere lehen diskarekin batera, aurretik beste maketa bat kaleratu zuten mila batzuen eta larogeita zazpigarren urtean, urtean eta lehen e, bi maketa <clears throat> eta larogeita maikan larogeita mabian lehen diska eta gerora beste diska haunitz kaleratu zituzten <clears throat> baina ez, ez ziren e, uste dut e, ba, ba, maketa honen edo ba, es, esangu, esanguratxu e, eh, bezain esanguratxuak izatera barkatu, ne, ne, nire gauztan pentsatzen ari nintzen eta izketan batera eta burua beste leku batzuetara e, joaten zait, beno, ostia puta baita ere nire nera gaztarok, olako, ba, olako talde berezi bat izan zen, eh, farra ederrak bota genituen eh, talde honekin eh, gure taberna gogokoenean ba, pile bat jartzen zuten maketa hau baita ere, eta bueno, ba, zer esango zer esango dut ba, talde hontaz gogoratzen zaretenak ba, izango da ba, sentitzen dut baino adin bat adin bat duzuela jada. Eta gainera bizirik gaudela guzti hau kontatzeko, beraz zordi joa hostia putaren beste abesti bat. Sábado de noche con guasa y descontrol. Domingo al despertar, vas y a fumar. Todo Ba, urrenik talde hau gogoratzen eh, duzuenei irribarre bat eh, atera zaizue abesti hau entzundakoan. Ez da, bai bai, urte batzu ditugu bai eta biziri gaude eta hemen gaude guzti hau kontatzeko ostia akurrar izeneko abestia maketa hau esan bezala, mila batzen bederatziko iraian grabatua izan zen e, dinamika estudio eta bertan e, baterian Juanillo, basioan Alvarez e, gitarran kako, eta ahotsetan eh, Antonitsi. Eta, beno, Antonitsi abeslaria pasaden urtean utzi egin gintuen zendu zen, eta dijoazela abesti bi hauek e, ba, Antonitsiren eh, omenaldi gisa. emandako, guri emandako momentu honengatik, ba, haien musikarekin. Eta beno, ostia putaren eh, maketa hau, ba, gaurko gaia den bezala, ba, e, biniloan ere kaleratu zen, pasaden e, eh, urtean, nola ez ba, ba El Forat Records e, eta baita ere Derrat Monkey Records e, El Foraz Records hau eh, San Andreu e, auzoko ba, tipo bat e, dugu, e, baita ere e, diska denda bat jarri zuena, eta beno, garai batean ibiltzen zena ba, alako deskarga blok batzuk e, egiten, non berak grabaturiko ba, zuzeneko asko e, deskargan zeuden San Andreu, San Andreu punk edo alako zerbait deitzen da e, blog hau eta orain eh, baita ere ba alde batera utzi eta hostia pasatako momentu on momentu on guzti hoiek eta goazen beste beste talde batekin enguan izeneko taldea, entzun dugu kean porti izeneko abestiarekin, hau ere haien mila atzerun eta largoita zazpiko maketa, ba, biniloan eh, kaleratua dugu. orain gontan, eh, bekore eta potentzial jarkor zigiluek eh, kaleraturiko maketa, e, biniloan. E, irureunda berroita mar kopia ditu, eta neria berreunda, oita zazpigarena dugu zeren diska horrean dokatorain, eta ari begira nago. Ea, e, nola ez, ba, maraton estudiotan grabatua izan zen, e, miatzen talarrogeita zazpiko, Urtarrian, Bartzelonan, Bertan, e, Alfredo Aotxan, Miguel Basuan, Mateu eta Floreal gitarretan eta Albert baterian. E, gerora, miatzen talaro eta mabigaren urtean esango nuke binilo bat kaleratu zuten imzun misio izenekoa eta duela urte gutxi berriz elkartu ziren eta uste dut beste diska bat grabatu zutela, baino mm, hori ez nago ziur ez dakit, baietz esango nuke eta beno hainbat kontzertu eman zituzten hoien artean e, ba txirbilenea gaztetxean e, eman zutena, ba, paniko taldearekin eta beste hainbat e, talde, taldeekin ni ez nintzen egon, zoritxarrez, baino gustatu izango, gizatu izan litzaidake, ba, an, egotea. Eta, e, eh, bueno, monstruazion taldea, korneia, e, eh, irikoa, genuen, e, olako Barcelonako gerriko industrialean, e, ba, dagoen herri bat, garei batean, e, ba, alako nahiko miseria egon zena eta beno korneia berean sortu ziren eh, la banda trapera del rio talde e, mitikoa irurogeita margarren amarkadaren eh, erdikaldean eta beno larrogei garren amarkaren erdikaldean hauek genituen monstruazion taldea hemen diska hontan ba, maketa horren eh, azala azaltzen da non eh, jartzen duen 300 peseta balio duela noski diskak ez baino maketak bere garaian 300 peseta balio zituen gogoratzen dut e, asko atsegin nuela maketa hau eta askotan e, entzun nuela tira entzun dezagun beste abesti bat why basta de Hiroshima, monstruazion taldea. Ea, ba, talde hau asko atxegin nuen, batez ere abesti, abesti hau, tarle azkarra, ritmo aldaketak, eh, zaratatxua, indartxua, txatarra soinu hori, eta, beno, e, abesti hau lehen esandako rekopilazion, jarkor izaneko ba, bilduma hortan, eh, postaz eskatu nuen bilduma hortan ere, abesti hau zetorren, best, beraz eh, asko maite dut eh, abesti hau eta horritzapen eh, handiak dakarskit ere basta de Hiroshima izeneko abesti honek eta tira jarrituko dugu gure Kataluniak bidai hau monstruazion taldea alde batera utzita eta beste hau dakagu orain. Ba, e, talde zaldatu dugu, oraingoan e, Anarkotiks taldea entzun dugu, Anarkotiks talde katalana, hauek e, mila bat etzireun eta largoita sortziko martxoa eta apiriaren e, tartean grabatu zuten e, haien e, maketa, hauek e, irukote bat ziren, Manel, Fol eta Rudi, ba, talde taldea osatzen zuten Manel gitarra eta hotxan e, Rudi basuan eta fol baterian eta e, beno ba honako E, vinilo argitarapen hontan e, El Forat Records nola ez eta e, Cremon Records zigiluek e, parte hartzen dute eta il, maketako kantu ez eh, aparte ba mi zerune eta maikako ustaian eh, grabaturiko abesti batzuk sartzen dira ere ba, diska osatzeko anarkotiks e, eh, beno, ba, jarkor taldea genuen eta orain hemen dijoa haien beste abesti bat Atlantics taldearen subvencionado izeneko abestia, talde azkarra, talde nahiko teknikoa, talde nahiko txukuna genuen eh, anarkotiks eh, talde talde hau eta beno hauen eh, maketa aparte ba diska hontan azaltzen diren eh, abesti estra horiek baino ez dut uste ezer eh, gehiagorik eh, kaleratu zutenik. Eh, hau amaitzen ari da, baina oraindik badugu zerbait gehiago jartzeko tartea. Tengo minutos resorte peligro sozial abesti mitikoarekin e, agian abesti hau bere bertsio azkarrean ezagutuko duzue gehiago zeren e, beno mila zenutalarrogeita bian eh, haien e, EP mitikoa kaleratu zuten ba jada taldea bizkortu zenean eta gerora mila zenutalarrogeita iru lauan haien maxi singela non e, berriz ba, alako o ba, ikutxu ilunak hartu zituzten ultimo resorte taldeak, ba, taldea utzi aurretik. baino, aurretik duela urte batzu kaleratu zen alako postmorten izeneko diska bat, non eh, haien eh, maketa bat eh, jasotzen zuen, eh, distortxorik gabekoa eta nahiko, nahiko bitxia eta besti pilo batekin oso interesgarria. Eta oh, honako onako hau, e, mila atzerun, onako baita maketa, galdutako maketa, demo bat dugu, mila atzerun, talaro garren e, urtekoa, non e, ba, mar bat abesti biltzen eh, diren, eta hau biniloan ere kaleratu zuten e, VPR Records eta Alforat Records berriz ere, alde batetik maketa, eta beste aldetik Bilboko La Jaulan, emiatzen talorgoi iruan egin zuten e, kontzertu bat, baino kontzertua entzune ezina da. Baino maketa zinez oso, oso ondo dago. E, bueno, nahi nuen eh, maketaren beste abesti bat jarri, baina denborarik ez dugu horretarako. Beraz, HHH-ren eh, mi ciudad abestia jarriko dugu, ba, intelektual punks izeneko ba, EP hortatik hartua. Hala, hurrengo asterartik!